nkaba ndi muri kerebe sitopusida kandi nkaba nk'imyaka nk'ibiri jewe igituma nashimye kujya muri kerebe ni ukubera kenshi turakunda kuganira n'abagenzi hama hashobora kubabwira nk'ingorane zoba zaduha ku mugera wa sida nk'ibintu vy'amakosekase bashobora kugira kandi ikindi natumye ndagikunda kanini kino kiganiro kije kutuyagiriki. nk'uko muganga jean nsabimana abivuga kuva inyigisho ku mabanga mpuzabitsina zitanguye gutangwa ku mavuriro amwe amwe yegereye amashuri inda z'ishushu zaragabanutse bimwe bigaragara n'indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka inyigisho baronka uruhara rw'abarezi n'abavuzi bafasha ruba ugwahe jewe ndagiyemo uno mwaka cyatumye ndayijyamo wari kugira ngo menye sida icyari cyo ngeni ifata ukuntu twayirinda ego gatoya hari nk'umuntu uzi mu rungano rw'iwawe mu bana mwagendanye mwakuranye yoba yarahagaritse ishuri kubera yuko yoba yaratwaye inda yarasamye inda canke yoba yaragize ikibazo bivuye ku bushorashuzi bisanzwe ntiyorohewe kuko bwa mbere na mbere umwana yaramuburiye umubyeyi ntiyashoboye kuronka se amwemera neza hama nawe nyine muhira ntibamufashe neza kuko baciye batangura kuza baramwinuba uko mwizera kurahava asigara nawe nyine abona umenga ntakiri umuntu nk'abandi amaze kubyara uwo mwana yahageze nk’ahantu ataronka n'ico ari bumwambike catangura kubona yuko yakoze amakosa arenze n'ubu abayeho gute amerewe gute ubuye abanyeshuri navuga ko abayeho neza kuko atarasubira ku ishuri kandi ntabona yuko ibyo umwana ashobora gukenera aho nyine abironka aracyamahera aho ashoboye abashoboye kumurarika ukuntu ashobora kuyaca akagura igikenewe twe ubwacu umuntu akora uko ashoboye bishyitse ukaronka mu ibyo byo kuja mu mibonano mpuzabitsina twabanza tukarindira tukashika mu bigero tukubaka izacu mbega wavuze ngo cyane cyane abigeme baratwara amada ugasanga eh, eh, amashuri barayahagaritse abahungu bo bityo bigenda gute abandanya ubuzima nk'uko eh, busanzwe n'abahungu baragira ingorane kubera nk'iyo yatenda umukobwa bikamenyekana sinzi yuko ari byo baba bita kopinage naho bagendana ntibizigura nuko no ku mugoroba babaza kuba bari kumwe twegome hari igihe bishyika maze bivana n'ukuntu umwe muri ko muritwara muri ubwo bugenzi bwanyu hariho abace babifatira amporofondere ugahura bari ko batera baduga kure bakinjira no muri ibyo tutari turekuriwe e, ibintu ko birahinduka kubera nk'ubu ntiduherutse kubona cyane cyane nk'abakobwa bataha bafise inda n'abanyeshuri birukanwa kubera bafashwe muri ayo makosa nuvuga nicyo kintu tumaze kubona kisa niko kirahinduka ngaha muri aka karere kacu udufuka ahantu badukura dusanzwe twegereye santire do sante aho haruguru ndibaza nk'abagomba gukoresha amaperezibatifu arashobora kuduga haruguru bakaba bakabahereza jyewe ndibaza ko bigitwaye cyane kandi koko biranamusambura kuko abatanguye kwimenyereza gukora ibintu ataronkera ubushobozi ni ukuvuga uyu muntu niyo yakura amenyera guhuza ibitsina n'abantu benshi birumvikana ko bizotera ingorane ntiyajya gushinga urwiwe ntazoba satisife n'umugore umwe cyangwa n'umugabo umwe azoguma arondera aho yaraye rusange mu ngo ni ingorane Sabimana Gerard arongoye ivuriro rito ry'icubi riri mu mavuriro afasha ugwaruka kubaronsa inyigisho kuri iryo rondoka eka no kubaronsa uburyo bwo kwikingira inda zitifujwe canke kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka ngo barasigura uko umubiri ukora bakanabapfunyiriza urugendo mu kubegereza ubwo buryo aho guharuka ruba rudashoboye gushika hariho karandiriye dushyiraho kugira ngo tuze turagendera amashuri eh, tugendera abantu benshi baba nko ngaho hari ahantu hari site y'impunzi bita site muhuzu cyangwa tukararika tubifashijwe n'abaremesha kiyago n'intwaro mu bijyanye no kurondoka hanyuma tukabigisha cyane cyane kwihangana dushimikira kwihangana mugo uwo byankiye ntitubure kumubwira gukoresha agafuko kugira ngo yirinde indwara zitari nke aho harimo indwara zifatira mu bihimba by'irondoka umugera wa sida mayipatite n'ibindi hanyuma n'abakeneye ubwo buryo turabubaha ni ukuvuga yuko urushinge zaratumye n'abirukanwa kubera bafise imbanyi bagabanuka ibyo bikavugwa n'umuyobozi wa lise gishubi sindayihebura jean Baptiste ngo uno mwaka baronse abanyeshuri babiri gusa birukanywe umwaka ugitangura kubera yuko bibungenze twebwe ku byerekeye abakobwa bafata imbanyi cyangwa baronka imbanyi batipfuza eh, inkurikizi zabyo haba kuronka izo nda z'indaro cyangwa indwara bijyanye ari sida cyangwa indwara zifatirwa mu bihimba by'irondoka tukanavuga n'igituma ko ari uko ahanini bo kwiga bagaheza kuko bigoye ko umaze gusama imbanyi ashobora kubandanya ku ishuri bijyanye n'umubiri wiwe uca uhinduka ugasanga ntibigikunze ko n'imfungurwa z'ishuri bikunda ko zifungura acatekereza gutaha gutyo ugasanga rero arahombeje umuryango amakaye yaguzwe n'amafaranga yatanzwe n'ibyo tugerageza kubasigurira ahanini kandi tumva neza yuko benshi bagerageza kubyumva n'ibibazo bijyanye hanyuma tukabishura hariho hano hafi ivuriro ryitaho ugwaruka uh, centre jeune ami des enfants mbega murabarungikaho hoho kugira ngo ibyo mudashoboye kubaha bashobore kubiharonkera yego iyo centre de sante iradufasha cyane kuko iragize iragira amarenyo hari n'igihe mbere bashobora kuza no ku ishuri tukabaha akanya bunyene tukabaha imisare hanyuma bakahise bakankadira abanyeshuri abanyeshuri bakabugurukira bijya bintu usanga abanyeshuri badashobora kubwira diregitema abarezi babo ugasanga kumbure bo bari kumwe barabahishutse kandi bakaronka n'inyishu bijyanye ifukori ku bwaje jean nsabimana arongoye ivuriro rito ry'icubi ngo ibitigiri by'abatwara imbanyi zitifujwe sibyo byagabanutse gusa ngo ni indwara zifatira mu bihimba by'irondoka zari zigwiriye muri ako karere ngo zisa nk'iziriko zirahera icyo gikorwa rero ngo baragifashanya n'abandi kugira gitange umwimbu mwiza ni ukuvuga yuko navuga ko ari nka sheni eh, twe dusanzwe dufise eh, navuga komite d'encadrement des jeunes yo mu ivuriro hanyuma iyo nayo igaca iba donko irimo n'abandi bo hanze bavuga harimo deseye harimo abadireteri b'amashuri hariho utwara euh, centre jeune abo nibo tubikorana donc mu kwigisha eh, haba mu kugenda kubasigurira kubasanga iyo bari eh, hama natwe dusanze ku ivurumba ko baca bahasanga umuforoma eh, nicyo gituma hariho kwiga pankarite mubona amasaha n'inimero z'amatelefone uwo bigoye ashobora guca yakura ko byihuta eh, kiretse n'ibyo hariho n'ibindi byinshi bikorwa dukora mu kwegeranya abajene tukabasigurira bagakina amateyatere eh, cyane cyane arimwo eh, yo kuraba ugwaruka uko umwenda usanzwe rwigenza yego muri nyamukuru n'ibyo n'ayo marezuruta n'ibyo bikorwa twarose mugabo hariho n'ikindi ntakwibagira ni uko nagumye mvuga by'imbanyi gusa turabye Eh, hariho eh, ziriya ndwara zo mu by'irondoka na zone turaziharura ukwezi guheze twatanga raporo niba yuko turabye imyaka y'urwaruka twasanze byaragabanutse cyane niba yuko turabye nka hagati y'imyaka cumi n'itanu bidakunda yuko ajya mu bintu bimusamaza ngo yongere aronke amanota meza mu ishuri niko benshi mu ngingo y'ubu usanga bagomba kuvuga yuko ari ukutanguranwa abagabo mugabo dusanga ahanini ari bisamaza kuko Eh, n'uwo nk'ihita arabona neza yuko ibi bintu abanyeshuri bagira by'amakopinaje niyo bavuye ku ishuri atari vyo birama usanga abo bantu bavuye ku ishuri baronze amadiporome bategereza gutandukana kandi bagaca usanga ntaco byabamariye kumbure ari ibintu bibasamaza gusa twabahanura rero kwiga bagafata ikaye bakiga hanyuma ikintu cyose gifise umwanya wacu nibaheza amashuri rero bagaheza bakazorondera gukundana n'abahungu kumbure ni no kuri iryo jambo dusozereye ko kiganiro cy'uno munsi ndakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri ndakengurukiye n'abo twasangiye ikiyago cyane cyane abanyeshuri bo kuri lise gishubi karere nkuru nziza nakibateguriye nkaba ndabasezeye ndabifuriza amahoro aho iwanyu